mendebaldeko Europar herritarrek asaldaturik eta kezkaturik begiratzen dute Putinek abiatu duen Ukrainaren inbasioa. Denek sentitzen dugu austura garaia bizitzen ari garela, eta okerrena seguruena espada ere, krisia horrek sakon aldatuko dituela nazioarteko harreman geopolitikoak, egoera ekonomikoan eragina izanen duen bezalaxe. Gerlako lainoa haipudutea dituek, militar guduaren evoluzioak antizipatzeko zailtasunak adierazteko. Antzeko lainopean ibilki gira, itxu egoera behar bezala ulertu eta herrita rengaiatu gisa zer erranta zer egin argitzeko. Aniz baitira, iritzi propioa okaiteko topatzen ditugun trabak. Gerlako irudi larriek sorturiko emozioa, parte guztiek sustatzen dituzten intoxikazio kampainak, edabide nagusien kolore bateko jario etengabea edota faktore bakarreko egoeraren irakorketa simplistak. Hain larria eta justifika ezina da erruxiak poderaren erasoa, hain polarizatzailea da gerla egoera, nun eta kostatzen zaigun ikuspegi kritikoa atxikitzea, krisaera eraman gaituzten erantzunkizun guztiak kontutan hartzea, mendebaldeko imperialismoarena besteak beste elkartasun mobilizazioak eta sustengo materialak biderkatzen dira nun nahi, beharrezkoak dira, naiz eta batzuen partetik zinismo ariketak diren, gomerlamenduen politika migratzaileak eta nazioarteko ekimenak ikusiz. Inbasioaren aurrean, erabateko elkartasuna zorzaio Ukrainiar populuari, errusiar armada kanpora ateratzeko, bakean bizitzeko eta bere buruaren diabe izaiteko. Alaber, erabateko sustengu eta elkartasuna beharrezkoa dituzte, ba lintza ez goragoetan gerlaren kontra altsatzen diren erruxiak erritarek. Aldiz, zarantzan eman gabe ukrainar erriak bere burua defenditzeko duen legitimitatea, kontu handiz hartu behar dira, suetena eta aterabide negoziatuak elburutzat ez duten kanpoko ekimenak. Militar gataskareagotuz, deusonik ezpaita ateratzen ahal, eta sufrimendu gehiena erriek jasanen baitute. Ez oligarkek, ez eta mendebaldeko potentzietako buruzagiak ere. Pasa egunon alere.